տեղեկատվության համաձայն Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Ֆրանսիայի գործարար Արմեն Պետրոսյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը պահանջված է համարել Սփյուռքայի գործարարների ներգրավվածությունը Արցախի տնտեսության զարգացման գործում, այն համարելով երկրի սոցիալ-տնտեսական առաջադիմության հուսալի հիմքերից մեկը։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Թվենկյան բարեգործական հիմնադրամի պատվիրակությանը եւ հայտնի իտալահայ գրող ու գիտնական Անտոնիա Արոսլանի։ Բակոսյանը ողջունել է Անտոնիա Արոսլանի այցելությունն Արցախ, բարձր գնահատելով նրա գիտական ու հայրենանվեր գործունեությունը եւ հավելելով, որ նա մեծ սեր ու հարգանք է վայելում Արցախում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Անտոնիա Արոսլանն ասաց, որ նախագահի հետ քննարկվել են Արցախում իշակ ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր հատուկ ուշադրություն է դարձվել մշակութային ոլորտին։ It's the second time I'm coming here and um, I'm, I'm very happy to this invitation because you know um, I was many times in Armenia. Երկրորդ անգամ է որ այցելում եմ Արցախ եւ շատ երջանիկ եմ հրավերքի համար։ Այն ինչ ես նկատել եմ Արցախում, այն իրականությունն է եւ շատ կարեւոր արժեքները որ դուք ունեք եվրոպացիների համար։ Դուք պայքարում եք նաեւ Եվրոպայի համար ձեր արժեքներով։ Կասել որ քայլ առ քայլ իտալացիները եւս հետաքրքրված են Արցախ այցելելուն եւ ես ինքս ուղարկում եմ բազմաթիվ մարդկանց այցելելու Արցախը։ Ակնկալում ենք շատ հրաշալի ծրագրեր իրականացնել։ Երեք ես եղել եմ Հակ գյուղում եւ այնտեղ նկատել եմ եւ եկեղեցին, նկատել եմ եւ երեխաներին, եւ դպրոցը։ Այդ ամենի հետ կապված մենք ունենք նախատեսված բազմաթիվ ծրագրեր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն օգոստոսի 30-ին ընդունել է մեկ ազատ աշխարհ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մաջիդ Էլ-Շաֆիին եւ Կանադայի համայնքների պալատի падգամավորներ Թոնի Կլեմենտին ու Ռեյչել Հարդերին։ Պատիրակցյանն Արցախում ուղեկցում է ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Խորհրդանի նախագահը կարևորել է Կանադայի հետ կապերը, դրանք համարելով պահանջված Արցախի ու Հայաստանի համար, հաշվի առնելով այդ երկրում հայկական համայնքի ներկայությունը։ Աշոտ Ղուլյանը հույս է հայտնել, որ այսի շրջանակներում պատվիրակության անդամներին կհաջողի Արցախի անկախ պետականության ու այստեղ ապրող ժողովրդի մասին լիարժեք պատկերացում կազմել։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար պատվիրակության ղեկավար Մաջիդ Էլ-Շաֆին նշել է, որ Արցախն ազատության համար պայքարի օրինակ է եւ իր կազմակերպությունը պատասխանատվություն է հայտնել համագործակցության հաստատման ուղղությամբ։ Կանադայի խորհրդանի անդամներ Թոնի Կլեմենտն ու Ռեյչել Հարդերը, ովքեր առաջին անգամ են տարածաշրջանում, կարևոր են համարել Արցախի պատմությանն ու ներկա քաղաքական իրավիճակին ծանոթանալու ու տեղեկություններով իրենց գործընկերների հետ կիսվելու հնարավորությունը։ Նույն օրը Կանադայի խորհրդանական պատվիրակությանն ընդունել է արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպան ընթացքում արտգործնախարարը ներկայացրել է ապրիլյան ագրեսիայի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրագործված հանցագործությունների վերաբերյալ փաստերը։ Կարեն Միրզոյանը նաեւ անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությանը, դրա կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաեւ Արցախի հանրապետության դիրքորոշմանը հակամարտության տևականլուծմանը հասնելու վերաբերյալ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի ավականու ելխմբակցության անդամները պաշտոնական այսօր գտնվել են Ստեփանակերտում հանդիպել քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի եւ քաղաքի ավականու հետ։ Հանդիպան օրակարգում քննարկվել են քաղաքային հիմնախնդիրներին առնչվող մի շարք հարցեր, մասնավորապես աղբահանության, շինարարության եւ բարեկարգման, կրթության, ճանապարհաշինության, բնակարանային ֆոնդի, Տուրիզմի զարգացման սահմանափակ կարողություն ունեցող անձանց համար քաղաքի մաչելիության վերաբերյալ։ Մանրամասն քննարկվել են հանրային տրանսպորտի ոլորտում արկա խնդիրները, կապված ավտոբուսների քանակի, դրանց շահգործման եւ սպասարկման գրաֆիկի հետ։ Արարատբերգն այգեգործի համար այգիներն ընդլայնելու ու եկամուտը մեծացնելու հերանեկար է։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մրգատուցարերի մշակությունը Սերգեյ Օհանյանի համար հիմնական զբաղմունք է դարձել տարիներ առաջ։ Գյուղատնտեսի մասնագիտությունից բավականին հեռու նախկին վարորդը սեփական փորձի ու սխալների վրա հմտացել ու ծառի լեզուն արդեն գերազանց հասկանում է։ Ամեն ծառատեսակ իր խնամքի պահանջներն ու նրբություններն ունի, ասում է առաջի երկու տարուն Հայաստանը մասնագետ դեկալ նհաշտուվա քյոմեգել մեկ մասնագետ շակ այսինքն լայ ես ինձ տանամ ծառը հաշվից պայել համ շատ բեկյոր համ իր օժը պատը պայել որտեվ ստը ջուրը պահանջա շատ ինչ ջուր չկա առաջ ջուրը ես կանապա դի միշտ վերևը կտրես տակը բունը հստանը ինչքան հստանը առոճան այնքան բերքին շատ այոր ու լավ է պահում ալի ես մի պիցանամ երկան քյուրումը ինքյուրան բեկ կարմ չլապայել Ինքնուսագե գործը գործի հաջողության առաջին գրավականներից մեկը համարում է համառաշխատանքը, եթե ձախողել ես մեկ փորձում, փորձիր երկրորդ տարբերակը եւ անպայման կգտնես ճիշտ լուծումը։ Տասկու պրակտիկային քյուրանաշատան ու մենտարը փորձումը ստումս ինչի մի մյուս տան դիս փորձում։ Այսօր դրությամբ ուրիշը խորտ ծնել կարիք չէ, ես ինքս կարամ, անի կամաս կամաս բիդի անի սվես Այգեգործությամբ սկսել է զբաղվել 7 տարի առաջ խաղաղագործության չարթարացված գործից հետո բոլոր տնկինները բերել է Երևանից տարբեր տեսականի գցելի, խոսքը մինի ոչ է մինինի, գյուլասիա, գյավալիա, խունձյուրա, տանձիա, սպկվիլա, Բերքի մթերման խնդիր չունի տարբեր տեսակի 250 մրգատու ծառերից տարվա կտրվածքով ստանում է ավելի քան 2.5 տոննա միրգ, որը կամ իրացնում է շուկայում, կամ էլ վերամշակող արտադրամասերն են մթերում։ Դե շատ օգտակար է, տանը մատը մարտունի իստե, փարակետ սա սուխաֆրուկտը սարքում, առը մը չիրալի 5 դամ, շատ օգտակար է։ 2 տոննա հենքեր կիլո մինա գյուլեսիմ եկալալ, հեր հատ գյուլեսի։ Տրայս մեկ ու տոննան, երկուսու կեսան սկսալը, մեկ ու կեսը պրտծալ։ Մինա մասած ասաֆրուտն տուա գոշունա կալեկալ։ Վե բիդի մին տարո ես արտերաչ շարե պայդորմ շարվետատի դե գյուլեսիել վարալմ չերալ, քաղեմ լատար։ Հաջողված գործը ընդլայնելու ցանկությունը տրամաբանական է Սերգեյ Օհանյանը մտադիր է 1 հեկտարի վրա էլ ազնվամորի աճեցնել դժվարությունները չեն վախեցնում ամեն մի խնդիր էլ իր լուծումն ունի պարզապես կամք եւ աշխատասիրություն է պետք նույնիսկ իր այգում ռոռոկման ջրի բացակայությունը ինքնուսագի գործը ոչ թե խնդիր այլ ժամանակի ընթացքում լուծելի հարց է համարում Ոչ մի խնդիր կա ոչ, դա միրա խնդիրի ջուրն է որ պակաս է։ Դա ջուրը շենան պերալ մետա դա կաթլերի մոմենտը պետությունը մի քիչ քոմագին կամ եթե լավ քոմագը չէ դուրբան ձևա յուրին պիմ ինստավիշ պրոբլեմ չին քնտիչկա։ Ապրելու բանաձևն էլ հաջողակ այգեգործի մոտ པարզ է ու համառոտ։ Եթե գործած կարիս ապրես։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աշխատանքային այցով երեք Արցախ են ժամանել Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան Պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ, ապագա հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Արմեն Եգանյանն ու նույն կենտրոնի գործադիր տնորեն հոգեբան Նարինե Պողոսյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երևանից ժամանած հյուրերն այսօր Արցախի պետական համալսարանի նորաբաց հոգեբանական կենտրոնի աշխատակիցների համար հանդես եկան դասախոսությամբ։ Ողջունելով ունկնդիրներին Արմեն Եգանյանը նշեց, որ անձամբ իր համար մեծ պատիվ է լինել Արցախում նման առաքելությամբ, ապա նա ներկայացրեց որոշ մանրամասներ կապված հոգեբանի մասնագիտության եւ նրա դրսեւորումների հետ։ Մենք խոսում ենք բարձր դիրքից։ Այն որ դու սովորես, դες դիրքից իշխանություն խորհուրդ են տալիս, որ ընդունիր այս ինչտեղ։ Իհարկե սա չի աշխատում։ Եվ նորից անդրադառնանք այն խնդրին, որ ասում ենք, այստեղ էլ ենք մենք հաճախ լսում, որ արցախցիները շատ կամային անձիկ են եւ իրենք սովոր են իրենց խնդիրները հաղթահարել ինքնուրույն։ Արցախի Մայրբուհի պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանը համոզված է, որ Երևանի ժամանացյուրերի հետ հանդիպումները դրական ազդեցություն կունենան Արցախում հոգեբանական կենտրոնի հետագա կայացման գործում։ Մեր կենտրոնը երրոտանի է, երեք ոտք ունի, մեկը ինքը կենտրոնն է բուն, որը կգործի մեզ մոտ Արցախ պետական համալսարանում, մի ոտքը կլինի մանկավարժական համալսարանում, որտեղ գիտական ներուժն է կենտրոնացած, եւ մի ոտքը կլինի ապագա հոգեբանական կենտրոնը, որը պրակտիկ ծառայության տարիների, տասնամյակների կոնկրետ դեպքում փորձ ունի։ Ստացվում է, որ մենք մոբիլիզացնենք այդ ուժերը, գիտությունը, պրակտիկան եւ խնդիրը, մոտեցնենք միմյանց եւ փորձենք այդ խնդիրը խնդիրները հնարավորինս արագ լուծել։ Հանդիպմանը նշվեց, որ ցավոք այսօր Արցախում դեռևս չի զարգացել հոգեբանին դիմելու մշակույթը, մեր հասարակությունը պիտի հասկանա, որ յուրաքանչյուր հոգեկան տրավմայի դեպքում անկասկած պետք է դիմել հոգեբանի, միայն այդ դեպքում մարդ կարող է իրեն հասկացված ու թեթևս զգալ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հիմա խնդիրները կուտակում են ավելի արագ, քան լուծվում են Արդյունքը ինչ է լինում, արդյունքը դառնում է խնդրի խորացում, դառնում է ծանր խնդիր ի վերջո եւ մարդիկ տեղի են տալիս, փշրվում է նրանց հոգեկանը, ի վերջո զարմացած միմյանց են նայում, թե ինչու այսպես եղավ, թե ինչու չկարողացանք մենք ժամանակին լուծել եւ դառը փորձը ուղղում է հրամայական պահանջ է ստեղծում, որ մասնագետը գոնե ով գիտի այդ մասին, գոնե ինքը քայլ կատարի խնդիրների լուծման համար։ Վիդյա Երամիշյանի համոզմամբ ծրագիրը կլինի շարունակական, նախատեսվում են փորձի փոխանակման նպատակով փոխայցելություններ, հանդիպումներ, գիտաժողովներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օգոստոսի 30-ին Թուֆենկյան հիմնադրամի միջոցներով Ստեփանակերտում բնակարանամուտ է տոնել պետական սահմանը պաշտպանելիս 2016 թվականին վիրավորված Գագիկ Պետրոսյանի ընտանիքը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանն ասել է, որ վիրավոր զինվորների բնակարանային ապահովման ծրագիրը գործում է 2016 թվականի ապրիլից հետո, եւ սա արդեն 8-րդ բնակարանն է, որ հանձնվում է վիրավոր ազատամարտիկի։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի գրասենյակը կազմակերպել է անհայտ կորածների միջազգային օրվան նվիրված ցուցահանդես։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արաքելության սատարում անհայտ կորածների ընտանիքներին ծրագրի պատվիրակ Շարլոտ Յանսը, ով շնորհակալություն է հայտնել հյուրերին ներկա գտնվելու եւ անհայտ կորածների միջազգային օրը հիշատակելու համար։ Նա նշել է, որ ցուցանդեսը կազմակերպվել է կոմիտեի եւ անհայտ կորածների ընտանիքների համատեղ ուժերով եւ այն համարվում է սատարման ծրագրի մի մասը, որը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն իրականացնում է սկսած 2011 թվականից։ Թբիլիսիում կայացած Հարավային Կովկասի ուսանողական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում հաղթող է ճանաչվել Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանող Աշոտ Բալայանը։ Վերջինս նշել է, որ օլիմպիադան կազմակերպվել է շրջակա միջավայրի պահպանության, ջրային տնտեսության, ճարտարապետության եւ շինարարության արդի հիմնախնդիրները թեմայով 7-րդ միջազգային գիտաժողովի հովանու ներքո։ Սահմանված 25 միավորից հավաքելով առավելագույն Արցախցի ուսանողը գրավել է առաջին մրցանակային տեղը։ Այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին անցկացված ԵԱԿ առաքելության դիտարկման ընթացքում հակառակորդի զինված ուժերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել ԵԱԿ-ի դիտարկման ժամանակ, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Դիտարկումն անցկացվել է Տաուշի մարզի Չինարի գյուղի օգությամբ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Էնդրու Շեֆերն անհամբերությամբ է սպասում ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի մեկնարկին, Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի կառուցողական աշխատանքին նպաստելու համար։ Այս մասին ասել է Էնդրյու Շեֆերը։ Ուզում եմ, որպեսզի նախագահներն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հանդիպման համաձայնություն տան կենտրոնանան բանակցությունների ուղությամբ խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնելու համար։ Հասկանում եմ, որ շատ դժվար հարցեր կան, որոնք անհրաժեշտ է քննարկել, բայց ես հավատում եմ, որ կարգավորումը հնարավոր է, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Ադրբեջանը փորձում է դեմքի լավ արտահայտություն ձևացնել վատ խաղի ժամանակ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Բաքվի զրույցի առարկայական չլինելու մասին հայտարարությունները։ Նախարարը նշել է, որ Ադրբեջանը փորձում է փակել միջազգային հանրության աչքերը։ Ըստ նրա դրա վառ օրինակն է փաստը, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում նախագահների մակարդակով 20 հանդիպում է տեղի ունեցել, արտգործնախարարների մակարդակով 40։ Այդ ամենն անիմաստ էր, թե առարկայական չէր, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով Բաքուն պետք է գործնականում ապացուցի երեք սկզբունքների հիման վրա կարգավորման պատրաստակամությունը, որոնք առաջարկել են միջնորդները՝ ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Հայաստանը համաձայն է համանախագահ երկրների հետ, Ադրբեջանը մերժում է այդ սկզբունքները։ Դիլիջանում տեղի ունեցել Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի առաջին նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին է ներկայացրել վարժարանի կարգախոսը՝ ճանապարհ դեպի բարձունք։ Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ սեպտեմբերի 1-ից Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը կդառնա Հայաստանի ռազմամարզական կարևորագույն հաստատություններից մեկը։ Նա ասել է, որ վարժարանը նախատեսված է տղաների համար, Սակայն նրա խոսքով կանանց մեջ մեծ հետաքրություն կա դեպի զինվորական մասնագիտությունը։ Ժամանակի մեջ հնարավոր է նաև, որ աղջիկների համար եւս ռազմամարզական բաժարան ստեղծվի։ Հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ նոյեմբերի 20-ին Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան օրը ամեն տարի վարժարանի օր կնշվի։ Մարզասերների համար Սեպտեմբերի 3-ից 27-ը Թբիլիսիում կանցկացվի շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Նոկաուտ մրցակարգով անցկացվող մրցաշարին կմասնակցեն 128 շախմատիստներ։ Բոլոր փուլերում բացի եզրափակիչից մրցակիցները կխաղան երկու պարտիա։ Ոչ ոքի դեպքում կանցկացվեն կարճեցված ժամանակով պարտիաներ։ Եզրափակում կխաղացվի 4 պարտիա։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության եզրափակչի մասնակիցները հավակնորդների մրցաշարի ուղեգիր կստանան։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։